divine. As long as you live, someone who loves take the end of all time hérna Fann er að koma Fann er að koma Hei, gætti Ég er eitthvað spar Við erum búin að stifla á Eða bleikt Sér að stelpa Ég er pappi, ég er pappi Er að koma, Elín Ég hef það spark. Ó, já, júk, ó, ó, þarna gerur pappa hrættan. Pappi sko galinn. Pappi dættar niður alveg bum, bum, bum, bum. <laughs> Pappi kjáni, já. <laughs> Fyrir gefiði, platt útkall, þetta var bara spark. Ó. Ég veit hvern ég vildi sparki Þetta er þriðja platútkallið í veikunni Jæja, gríni búið, dreifa sér, dreifa sér Á, ég sé að fleirir er búinir að leggja í Ó, ég er ekki ólétt Á, leiðilegt, þú erði yndislega móður Á Manni, ég veit þú ert spentur, það er ég líka En þetta er að verða einum of Þá það, þá það <laughs> Sko, þú talar eins og dýri Það uh. Eh, heyr annars, hvar er dýri? Ég brenni klöfum, baby, brenni klöfum! Sjáðu bara, sjáðu mig tefla, sjáðu mig tefla! Ég ættu ryggsnæti! Núna? Ó, má ég kíkja núna? Róleg, ekki æra barnið. Barnið er í lægi. Það er pappin sem ég hef ágjör af. A-a-a, ah, ah, ah, ekki kíkja! Gjör svo vel! Leikvöldur handa Lilla. Ó, oh, vá! Wow. Þetta er ótrúlegt. Ég gerði þetta sjálfur, fjölskyldan okkar. Því er ég ekki hanna. Þú mátt vera okkar. Þú passar alveg. Takk. Auðvitað er þetta, en allt í vinslu. Það þarf bara að slípa eitt og annað. Ég trúis ekki. Þú ert að reyna að gera náttúruna barnhelda. Barnheld náttúra? <laughs> Góða festa. Það er fáránlegt. Manni, þetta er heimurinn sem barnið elst upp í. Þú getur ekki breytt því. Íst get ég það. Ég er stæsta skefnan á jarðuríki. Þá það er stóri pappi. Það verður spennand að sjá því eiga við táningsárin. Svona Lúli, þú mátt ekki snerta neitt. Þetta er fyrir smábörn. Ertu smábarn? Æ. Ekki svara þessu. kýlum hvern annan í aukslina. Það er astnalegt. Segja stelpur? Fyrir stráka er, er þetta eins og hálsásterapía. Já, já, já, já, já, já, ég fer. Hei! Á! Akkur er þessu? Veit það ekki. En heyrðu... Elin heldur að þú sitt leiður. Ég sagði að... Reyndar, ég var að spá í hvort, hvort ég ætti ekki kannski að fara að drífa mig. Allt er leið, svo ég, eh, ég segi henni að allt er gott. Ekkert sé að. Sko, hvernig erum við að reyna að blekja? Mér er að förlast. Mér er ekki ætlað að passa börn á leikvöllum. Um hvað þetta tala? Að stopna fjölskyldu. Það er meiri áttar og ég samglest er með það en það er þitt æfintýri, ekki mitt. Svo þú vilt ekki kynna spanninu mínu? Nei, nei, nei, það er ekki það. Þú ert að snúa út úr fyrir mér. Nei, nei, nei, farðu þá, farðu og leitaðu ævintýra, herra ævintýra gæi. Skeltu bara ekki fúlu fjölskyldu lífi mínu á hælanáði þegar þú lokar og eftir þér. Er það ekki Elín sem á að vera í vandraði með hormónana? Manni býtu, það þarf ekki að fara. Og? Þess vegna tala strákar ekki við stráka. Nú, hvað gerðist? Dýr er að fara. Hó, hó, hó, þetta ætti að vera besti tími æf okkar. Við erum að eignast bann. Nei, Lulli, þau eru að eignast bann. En við erum hjörð, fjölskylda. Sko, nú er allt breytt. Mann hefur um annað að hugsa núna. Við kendu það. Það var fjör hjá okkur. En nú er að horfa fram á við. Þá erum við bara tveir. Nei, Lúli. Það verð ekki við tveir. Koma Hrafn og Eddi með okkur? Bara Hrafn? Bara Eddi? Bless, Lúli. Allt í lagi. Slaka á, slaka á. Ég fljótur eignast vini. Ég stopna eigin hjörð. Já, í mitt. Einn og tveir, einn og tveir, lofa klart. Hei, mis amigos, que pasa? Ah. Jæja, þú ert þó fríður sem fyrr. Ah. Hey. Ah. Uh. Mariana! Equel! Hello? Greyin litlu, ég þekki það að vera yfirgefin. Verði róleg, þið eru ekki lengur einn. Þú verður að passa hann bróður þinn, en mamma verður enga stund. Mamma kemur kútur! Náði þér. Ég sagði ykkur að vera kýrkrakkar. Hahaha! Thank you. Takk fyrir, takk fyrir Skamegg, fúlegg Ég finn aðstu fyrir hjartað Á fyrirgeð ástinn Mömmu þykir bara svo vætt um þig Og nota að hitta þig mannafrænda og Elínu fræku Hæ! Halló! Má ég kynna þau ekkert, skurnu og blóma Lúli, hvað sem þú varst að gera þá skaltu hætta því Uss, börni mín heyra til því Þetta er ekki þín börn, Lúli Skilaðu þeim Þér er ekki ætlaði á börn. Því þá? Fyrsta vísblæting að stela annar ekkjum. Númer tvö, eitt er að fór næstum í omulettu. Og nú er örglega ykkur að leita dauða leitaði. Nei, þau voru neðajarðar á ís. Án mín þá væru þau uh, eh, ekki að klakar. Ah, hjúk. Lóli, ég veit hvernig þið líður. Þú átt líka eftir að eignast fjölskylda í daginn. Þú heitir sæta stelpu sem gerir enga kröfur og hefur engan sjens eða ekkert lyktarskinn. Sko það sem að mann er að segja. Nei, nei, ég fatt að. Ég skal skila þeim. Þið eigið ykkar fjölskyldu að ég er bestur aðli. Með sjálfu mér. Einnum nótt ég sveima. Um eigið ykkar. Að eilifu. Alinn einsemdar einnfari. Engin smá einsemd það. Akkurat! Lúli býtu! Nei, nei, verður róleg. Hann jafnar sig. Það er það góða við að vera Lúli. Því skildi ég skil ykkur. Ég elska börn. Ég er ábyrgur, ástrygur, nærgætin. Hvað finnst ykkur? Mm, ég viss að þið segðuð já. Ó, ekki skæla, eh, ekki skæla. Ég, ég skal finna skjól. Ah, Svona, eh, eh, já, já, best að þurka ykkur smá. Ah. Æ, ég veit ekki. Það er rosa vinnaðiga börn. Kanski er ég ekki tilbúinn. mum læg, allt í læg, ekki skæla. Akkur ah, er skæliði? Er þið svöng? Kanski vantar mat? Eh, já, þá veit ég hvað þarf. Þess, þess, sofðu gamla yll yrmið mitt. Ég er barnið þitt og ég vil fá mjölk. Ah, ég held þú væri fenginn! börnin. Manni segir bara fyrir krakka. Heyrið annars, þið eru krakkar. Á, var ekki brjóta neitt. Letið dýri listu vöflin opinn. Býðið, ekki fyrir alla. Hann er í dýri ekki snert af þetta. Æj, æj, æj. líka að gera eitthvað. Nei, barni mitt náðu þessu fyrst. Nei, hei. Juhú. Nei, hei. Juhú. Nei, hei. Nú ert þú að ljúa dúa. Hvað er eiginlega af þér? Ég er einstæð móðir með þrjú börn. Ég gæti þegi dálitlega saman. Þetta er hæg af þér, hæg af þér. Þetta er ekki. Stopp, stopp, stopp, stopp. Ah! Arnaldur! Ó, þetta er leiðilegt. Stopp, stopp, stopp, stopp! Nei! Hóttu þér eftir minn! Æg, ég reyni! Sérfræðingar segja að börn eigi að borða allt sem þau langar í. Fyrst er ég feit um öklana. Öklana? Hvaða ökla? Arnaldur, hvaðan komst þú? Ó, nei! Já, svona, hrækt honum. Ah, ah. Ef þú spýtir Jonna ekki út úr þér, þá förum við hérna á stundinni. Einn, tveir, ekki láta mig segja þrýr. <laughs> Já, hana þá. Hreistinn uppmáluð. Þetta er ekki Jonni minn. Hvað? Skára henni ekkert. Ó, Magnús minn! Ah! <laughs> Svona, æld honum. Luli. Ó, hæ! Sælmenni. Jónni minn! Ó, býtu, býtu, nei, nei! Ó, ó! Æ, fyrirgeðu þetta. Stafurinn er í rúst. Og ekki okkur að kenna. Okkur er að förðlast, brósi. Já, aðalmálið er að engi slasaðist. Nei, nema þessi þarna. Og, og þessi þrjú. Á! Og hún. Ég sagði þér að skila þeim, en þú helst þeim. Sjáðu hvað þið gerðu. E, já, ég átta það, en það er enn okkur agaspusmál. Að geta börn er ekki agaspusmál. Já, en hann hrækti þeim samt. Vá, en frábært. Hann ætti að fá orðu. Krakki vikunar. Þau er ekki heima hér. Hvað sem þau eru, hvaðan sem þau komu, skilaðu þeim. Manni! Ég læti ekki börni mín frá mér. Jarskjátti! Allt í lagi, allt í lagi. Mamma er hérna. Orga jarskjálta. er þetta ítla fúll steingerfingur. Lulli! Komið, komið, komið, komið, inn, inn, inn, inn. skal syngjum lömpin sem vilst hafa leið með í einn dag. Skila þeim, klikkhauðs! Sko, ég á þessi börn og hér er við mig að eiga. okkur ekkert þarfar að gera alltaf daginn. Wow! Lulli? Hann hlýtur að vera þarna niður í. Jæja, Lulli döður. Enn leitt. Hans verður saknað. Ó, nei, nei, nei, nei, býðið aðeins. Nei, Elín, hér set ég sko mörkin. Þú, Hrafn og Eddi aftur í þorpið. Já, glætan góði. Elín, þú sást skeppnuna. Þetta verður lífsættulegt. Rættu við rassinn. Frábært. Fyrst bjarga ég lúla, svo kála ég honum. Dömunda fyrst, elli framar fegur. Sá að kvölina. Hvaða kvöl? Hahaha! <laughs> Ó nei, nei, nei, ó, ljófnál, ljófnál. Elin, Elin býta þér. Heyrðu sko, ef þú finnir eitthvað til, þó það sé ekkert, þá segirum ég það og, og svo erum við rókin. Þá það? Ó, ó, ó, við þurfum líkilorð. Já, eitthvað sem þýðir, eh, ég er að fæða. Hmm, hvaðum, aaa, ah, ég er að fæða. Hvað segir um það? Æ, ah, ólá. Við þurfum eitthvað stutt og laggótt eins og uh, ferskjur. Ferskjur? Ég dýrka ferskjur. Það eru sætar, bústnar og loðunar, alveg eins og þú. Er ég bústinn? Uh, eh, bústinn er flott. Það er sexy. Haltu þið næri. dreyma sama draum og mig. Hér niðri var þá allt önnur veröld og við vissum það ekki eins og. Tenez. jabba-dabba-dúa svona aftur. Mér finnst ég algjör tittur. Og hvernig heldur það mér líði? eins og bróðið sem ég egnaðist aldrei. Sammála! Má ég eiga hann? Móðri! Hæ? Ég heiti Móðri. Styrtingur Móðólfur. Lengingur Móð. svolítið býtlaus. Hvað eru þið að gera hér? Rísaðila tók vinn okkar. Nú, hann er döður. Velkomin í mína veröld. Og eh, farið svo. Skopp í skopp. Ekki án lúla. Býtu, Elín. Ganski er óði einbúin ekki alkalinn. Manni, við erum komin þetta langt. Við finnum hann. Ég fann slóð. Komum þá. Föf! Ef þið farið þarna inn, finnið þið vinn ykkar. Farinn yfirum. Hvernig veistu ómikli vísi marðara vitki? Mm, mm, já, mm. risaðlu mamma með þrjá unga sína með sér og eitthvað grænt slitti. Já, við erum vinir græna slittisins. Sér þetta alltaf spórunum? Nei, ekki beint. Ég sá þau fara hérna um áðan. Hún stefni til Hraunfossa. Þar sinna þær ungunum. Til að komast tánkað þarf að fara í gegnum þjáningar skó. Yfir dauðasprúðum. Að sléttu vá. Vá! Haplaha. Jæja, gleðilega sígandi í gæðbylun. Við ætlum að drífa okkur. Vá, vá, vá, vá, vá! Vá! Hvað heldur þetta sé, sé einhvern sólarparadís? Þú getur ekki varið makaðinn, kall. Hvernig ætlar að nota þessa skögul kannskepplur? Þegar þú rekst á skrimslið. Ég kalla það Dúta. Ó, gott, gott. Ég held að hétti eitthvað svona hróllveikjandi eins og nonni eða manni. Býtu, er þá til eitthvað starra en þessi risaðilu mamma? Sjá. Sjá? Já, já. Það var hann sem gaf mér þetta. Vá, wow, gaf hann þér leppin? Ókeipis, það er svo svart. Já, kannski gefur okkur svo leiðis líka. <laughs> Velkomin í mína veröld. Látið af allri von, þér sem hérinn gangi. Já, já, við skiljum þig. Heimsendir og hörmungar. Blah, blah, blah, blah. Oh. Thank you. Réttnendur þjáningaskóur greinilega. Býðið þið? Nú, hvað er að? Ferskur! Hæ? Nei, ég bara fekk skrikna tilfinningu. Ertu svöng? Lágur blóðsikur? Ó, ó, þannig er alltinn manni? Í þínum sporum sleft ég þessu. Þetta er ekki beint þinn heimavöllur. <laughs> Eins og ég sé kannski hrættur við fallit blóm. Ég vissum að sást þetta ekki fyrir. Manni! Svo þið veitir það, þá kenni ég þér um þetta. Hætt að geta vini okkar plattaðinn! komið. Ég rífið upp með rótum. Gerðu það og þá munum lokast að eilífu. Hæ? Róleg, frökkum Bóm. Farð ekki alveg í rempin út. Ég næðum út áður en nú meldir þá. Meldir? Ah! Þeir vera bara bein og þrejum mínúndum. Já, kannski á fimm þessi feiti. Ég er ekki feitur. Ég fæ eitthvað fyrring. Já, ekki þrýstaði þá svona upp að mér. Ekki þannig fyrring. Ég, ég fæ hann líka. Hjálp! Hjálpið okkur! Fljótur! Hér kemur óðimóði. Hver er feitur núna? Já! Já! Já! Ooh. Mm-hmm. Mm-hmm. mælda á mig planta. Geðveikt. Segð eitthvað. Uh, takk fyrir að bjarga okkur. Móði, viltu hjálpa okkur að finna græna slittið? Þess þarf ekki. Þess þarf víst. Hmm. Þá það, ég hjálpa. En ég set reglur. Regla nr. 1. Alltaf að hlusta á móða. Regla nr. 2. Halda sig á miðjum stignum. Rekka nummið þrjú. Sá sem frettar verður að ganga aftastur. Kama svo, stopp, stopp! Þetta er náttúrulega algjör bílum. Það er rekka nummið fjögur. Vinnum nú hann vinn ykkar. Hætti að rugga, smá velga, þetta. Sko, setja okkur niður á. Nei, ég er ungur til að vera héttin. Úrvars hór, á það segir maður ekki maður um allar. étur mig, ertu slæm fyrirmynd. Haha, leti dýri skorar. En mamma tekur tap í illa. Haldið að skrýmslið finni lúla. Eða það sem meir er okkur. Dútti, er það grínast? Hann gefst aldrei upp. Hann veit allt. Hann sér allt. Getur allt. Svarið er já. Hei, burt af lóðinni. Farðu, svei! Ég fekti hann þegar hann var lirfa. Þið vitið, áður en hann kom út. Svo þú bara bjargast ég einn og sjálfur. Hjálpar laust. Ekki nokkra hvaður? Ekki einn. Það er ótrúlega. Engum háður, engin takmörk. Þetta er fullkomna líf fyrir einhleipa mann. Herður þetta? Þetta er staðið fyrir mig. Halló? Já, eh, nei, ég get ekki tala núna. Já, ég er upptökinn. Ég þarf að finna döttleiti dýr. <laughs> nei, nei, þau er alltaf mig. Ég veit. Þau er alltaf ég sé klikk. <laughs> nei, eh, allt í læg. Við erum á leiði döðagil. Þú ert að dett út. Nei, já. Já, ég elska þig líka. Já, bless, bless, bless, bless. Jæja, eldi mig. Svona verður þú eftir þrjárvíkur. Og uh, af hverju er þetta kallað dauðasprunga? Já, við reyndum stóra fílubora, eh, það er bara að hlóa til því. Jæja, hvað nú? Madame? Hó, hún gerir ekkert svona. Bap, bap, bap, bap. Regla nummer eitt. Ú, ú, ú. Eh, svona, Lóðfíl. Þið eigi að vera svo minnu ég er. Alltaf að hlusta á það. Jæja, horfa fram, baki byggt og, ó já, ef þið andið að ykkur eiturgöfunum deginni. Eiturgöfunum? Þannig er nú lífið í paradís. Byttu! Geronimo! Elin, ertu á? forðartrömmul, minnstamál. Ekki hægt, tæknin er eitthvað að stríða okkur núna. Já, haldi bara í ykkur andanum. Já, ég get þetta bara ekki lengur. Hann andaði. Og nú anda ég líka. Nei, ég dó ekki asnalega. Ég? Þú ættir að heyri þér. og tilbúinn, tilbúinn, og einn, og tvei. Jólasveina söngurinn. Hauð, urði snart! Þetta er ekki eitrað, ha? Þetta er illa bílan! Hættið að hlæja, öll sömul! Hættið að hlæja, öll sömul! Hver er regla nummer eitt? <laughs> Þeir eru bara að hlæja, hvað er svo sem að því? Þessir dóu hlæjandi! Ekki hlæja! Fyndi, hvað er fyndið samt? Við ætlum að bjarga Lula! Þeir þóli núla, ekki ég, hann er asni. Takk fyrir að koma mér í þetta vesen. Ég hef ekki skemmt þig svona vel lengi. Þakkar þér fyrir að stinga af. Það var alveg frábært. Kótsi, kótsi, kótsi. Hætti þessu. Hætti <gasps> ekki. Við verðum að deyja. Alltaf þurfum við að gera allt. Stundum pissa ég undir, ekki bál, stundum pissa ég undir því. Uh, ah, ég veit ekki hvað þú heyrðir mikið af þessu. Ó, ég heyrði það allt. Nú, já. Pissar undir mig? Þetta var bara gasið, maður. Já, já, uh, best að drífa sig. Erum við ekki að gleyma einhverju? så vel, krakker. Vær så god, spise. Hæ? Á. Hva? Allir ekki að borða grænmyndið ykkar? Þá verði aldrei stórar og sterkar risaðlur. Nei, a a a, ég vanduð á grænmyndisfæði. Það er hotlari lífstíl. Sjáðu mig bara, hvergi rukka á feldinum. Fyrir gefðu, ég er að reyna að ræða málir hérna. Ah! Nei, nei, nei, nei, nei, nei, þetta er ekki fyrir okkur. Allt og fjadrað og kjötmikið og... Og lifandi! Nei, nei, nei, nei, nei, við borðum ekki lifandi dýr punktur. Harðu nú, fljúðu, verðu frjáls. Littli óflegi fugg. Mín mistak. Hæ, hvert ætlaru? Er það svona sem þú leysir málinn? Ekki furða á þess eitt endleik. Ægir góða, er ég að tala við sjálfa mig hérna? Ég segi, þau eru grænmyndisætur og þú segi grrr og ég segi, getur við rætt þetta og þú segi grrr Ég kalla þetta ekki samskipti Sko, þetta er þitt svar við öllu Við hvað erst þú rætt? Þú ert stæst að vera á jarðuríki Ertu það ekki? Wow! Hey! Dæliðvardekka, hér er hægt á daginn og enn meiri á nóttunni og liðsugum aðurinn er gjaldbilaður. Hvað? Meinar um móða? Á hann er klikkus. Nei, ég er það ekki. Alveg snart hjúlaður. Og það er táfíla honum. Þegiðu. Þegið þú. Herru, þú að það litið að það. Aha, nóðir, aha. Hann er að kirkja á sér fótinn. Ættum við ekki að halda áfram? Ha? Og beint upp í gynið á dutta. Ekki að ræða það. Hauðskupan segi satt. Láttu vera vel um ykkur. Við gistum hér. Jæja, hver er svangur? Ég. Þú þarf sko engar kaloríur. Þarna var ég, króaður af, öllsum glokuð, rambandi á blábrún lífs og dauða, starði í augu hinn stóra hvítaskrimslis. en ég livði. Hjók! Oh. Aldrei var ég meira lifandi, en þarna í nálagð dauðans. Rétt áður en ég svogaðist og hann í hvert dutta greip ég í þennan bleika ógeðslega sepa sem dinglar aftast í kokinu. Æj! Ég held mér í djöfsa og sviblaði mér tilbaka og fram og tilbaka og fram og tilbaka og fram og tilbaka og fram og tilbaka fram og tilbaka og fram að þið loks ég var að sleppa og ég skauðst út úr kjöftinum og... Ég tapaði kannski auðadægin þann, en ég grætti þetta. Tönn úr dúta? Djömaður. Eins og orðtæki segir, auða fyrir tönn, nef fyrir kinn, rass... Þetta er gammalt orðtæk, eh, ekkert sérstaklega gott. Þú ert ofurmörður, drísilmóða. Díseldrísill back, get the back, get the back, get the back, diggity da, búm, di búm, di búm, búm. Hm, hvað? Það er satt. Og nú skal ég segja ykkur þegar ég notaði brinda öðuskjál til að breyta hrútæðlu í sögðæðlu. Já, meistari. Hó, hó, hó, nóg komið af sögum í kvöld. Svona, Eilín, þú þarft að kvíla þig. Gleði, pinni. Jæja, reynið að blunda smá. Ég stend vörð. Ekki máli, móði. Við tökum þetta. Nóttinn er okkar tími. Já, nóttinn er okkar, baby. Góða nótt. Hei, býttu, býttu, hvað er mig? Uh. Svafi vært, krakkar. Það þarf margt að gera morgun. Sapna fæðu, veiða. Sakna vina sinna. Sem sakna mín vist ekki. Hm. Ah, þú ert bara blíðast að skessa. はねトラップま Hvað gengur á? Það er alltaf lægi. Eh, æ, fyrir ekki að þú. Ég vildi bara vernda þig og, og nú ertu lend á hættulegasta stað í heimi. Nei, það er ekki þér að kenna. Þetta er meiri áttar mál. Það verður að finna lúla. Já, en ef ég hefði reynstónum betri vinnur, þá værum við ekki hérna. Betri vinnur? Hvað ert að gera aðið mér? Þú hættir lífið þínu, makaðins og barnsins þins til að bjarga vinnið þínum. Slakur eiginmaður á faðir, en fjári góður vinnur. Oh. Ah. Hei, ó! Oh. Ah! Ekki að stoppa! Hér er ykkur þefur. Mm, Líknar eins og afskorinn hrækamsrass. Sem þefdýragengi hefur pissað á. Það er lúli. Spendýr! Þetta hér er glæpa vettvangur. Viskað hára, hálfjetið hræ, stöngut af. Ó nei! Bergir Kári! Það sem hefur gerst er Risaðilan ræðst á núla Núlni vestið bergi kástöfni Svæðilan ykkur eftir sem Grænmeti Ertur snar, Lúli er friðsamur og hann er algjör klöfi Já, og hvað er risaðilan? Á það, á það, góðu punktur mm -mm. Tilgáta 2. Lúli getur sterkinn kál. Rísaðilan getur lúla. Rísaðilan stýgur á káli. Káli kreftir sem græmeti. Móði, hvena nákvæmlega gegst af glórunni? Mm fyrir þrem mánuðum ég vaknaði eitt góðan við þetta giftur melónu. Ljótri melónu. Uh, en ég elska hana. Uh, eh, móði, ég heldir að við sérst yfir smá spór hérna. Já, vinur eitthvað lifir kannski, en vata lengi enn. Dutti þokast nær. Vá! Einmitt. Sléttu vá. Eða leið vatan af staðnum. Oh. hljóð er þetta? Þetta er Gólan. Hún talar til okkar. Hva, hva, hvað segir hún? Veit ekki. Tal ekki gólinskunum. hvað þið hlaupir hratt. Hér niður er alls ekki svo slæmt. Gott veður, fínir grannar. Hæ, granni. Dútti. Dútti? Ég var aldrei hérti svona eða áður. Þetta er Lulli. Verum þá snakkir. Ananas? Hún fær dellur. Jarðabær, greipaldinn, nektarínur. Hún er að panta áastansalat. Koma svo að hugsa. Ferskjur! Ferskjur? Ferskjur! Barnir! Hvað, hvað er núna? Þetta er ekki gott. Barnir er að koma! Heyriði strákar, það því að stundum ímyndi ég með það en nú... Ég er að reynda allt í þér! Við fengum sláan utan undir það. Já! Barnir er að koma! Góða gert! Við býttu þarna, við komum Það er bara um eitt að ræða, kokaráttur, komið með mér Manni, þú sérðum Elinu þarna við komum aftur Hvað? Nei, ekki fara frá mér Hún fór af stíknum, hvað með reglu nr. 2? Regla nr. 5 segir að sleppið reglu nr. 2 ef það er kona í spilinu eða kannski sætur kvorpur Þú veist ég skálda þessa reglu bara til BH Já, en, en, en, hún, þú verður að Ná, nei, ég verðig Berur hver að baki Þetta líst mér á Komið, strákar Passaðan að dittu, kallinn. Engi pressa. Vítur, hvað þýðir berir hver að baki? Ákið frekar að eiga við frampartin. Það er allt góða stöfi, ekki? Þrýfum okkur nú. Hjúk, já, allt er leiði. Pappi, pappi er að koma. Ú, fín tímasætning, Ástin. Ég segi ekki meir. Þetta er bara hraun, herr. Bannvöld, brennandi, bruna hraun. Piltar, eru þið klárir í æfintýri? Já, herra! Í hættu? Já, herra! Í dauðan? Uh, eh, hver var spurningin eftir? Elín! Mammi! Ég verð að komast til hennar. Sko, ég ver Elínu. Þú stoppar þess að þarna. En? Manni, ef þið ná henni verður það of seint. Þú verður að treysta mér. Há það, ger hana. over baby Þeir brenna, verða, tippla, tippla, tippla Afsakaðu leipur tá Ég er að fæða hérna Æjá, fyrirgeðu ah. er, er allt í lagi? Er allt í lagi? Veistu eitthvað um basfæðingar? Nei, satt best að segja ah. En mann er að koma ah, Dýri, ég er rætt Má ég haldi í loppinu þér? Já, uh, auðvitað Á! bara ekki streytast á móti. Þetta er bara samdráttur. Nei! Hva? Sko, þannig er hann! Roger! Nei, Lulli! Ég veit, Roger! Við skulum ná Lulla fyrst og svo Roger á eftir. Já, sleppu því. Já! Yeah! Þarna segðu þeim það! Oh, komin bara hænuhauðsa skrifin! Hafðu engra áhugjur. Þú stendur þið vel það gengur vel. Um, afsakaðu. Buna vanda! Fyrir! Bara anda! Það er aðalatrið! Grípi skotari! Grilla klokkan þrjú! Skjóta! Sækjum letingan! Árekstur! Árekstur! Mayday! Mayday! Við töfum hætt! Alltaf þessu! Ói, fiskifíla! Stafan! Þetta er rugglað! Ég elsku þig, bróði! Ég veit það! Takk ykkur á, svona! Toga! Hér líkur sögur Lúlla Letidís. Nei, Lúli, þetta er ég! Og ég! Og ég! Ég vil ekki vera með móral en hver flýgur flíkninu? Ups! gang í gegnum. Nei, glimtu að ég sagði þetta. Gerum þetta saman. Ég kunni betur við ykkur útdauða. Vá, wow. svimar. Manni. Hóttu kall, þetta er alveg að koma. Hún er dýrleg. Við ættum að nefna hana Elínu. Littlu Elínu. Ég er með betra nafn. Ferskja. Ferskja? Því ekki. Hún er sæt og bústinn og líka kaflóðinn. Ferskja. Það er æði. Ég sá þetta nagli. Nei, nei, eðlaðan að rakló í auga á mér og... Uh, allt til að ég er ekki gerur og grjóti. Inn til lendingar! Það er lúli! Ó, á, á! Ó, það er strákur! Þetta er halinn. Það er stelpa. Ó, sæljónalóla, þetta er lúli frandi, já, já, sko. Ó, hvað fallega hvort hún er. Hún er alveg eins og mamman. Guðsi lofið, ekki spældur mannin inn í, þú ert fagur það innan. Það er gott að fá þig aftur, Lúli. Þó ótrúlega megi virðast, þá, þá saknaði ég þín. Á, ég vild að börnin mín varu hér. Þið gætu orðið vinnir. Elín! Kó, kó, kó. Ég hétt mér því að ég skildi ekki skæla. Ekki ég. Ég var búinn að gleyma þig hvernig var að eiga fjölskyldu. En hvað með þig? Hefur þú spáð ég eignast börn? Hmm. Jæja, spendir, komum ykkur heim. the hard and lonely ground. You found somebody new. You cracked my shell in two. How could I foresee you turn out to be such a buck-toothed þið komið inn hérna. Þetta var fjör. Við ætlum að gera þetta reglulega. Ha, ég er nú ekki viss um það. Skil, <laughs> skil, það er allur þessi lífshálski náttúrulega. <laughs> en já, já, hér missiði móðan. Þetta hefði ekki tekist á nýn. Það er alveg ljóst, en gaman var það einhvað. Við erum ekki einir það. Oh. Halló, Dutti. Erst að leitað einhverju? Komdu bara og sættu það. Ég heldur að þú saman fljóð! Vertu hjá barninu. Okkur er óhætt. Farðu. Róla. Já! Já! Já! Já! 卷，áfram strákar, tóra! Gangið betur næst léttfeti. Þetta heldur honum ekki lengi, komum! Býðið strákar! Svona krakka mín, ég skal segja ykkur svolítið hérna í þið heima og ég vissum að þið vaksið og verðið stórar og hryllilega risaelur. Alveg svo mamma. Og mamma, sjáðu vel um börnin okkar. eldri Lúli. Takk. Má ég passa hjá þér? Ekki að ræða það. Æjú, ég er ódýr. Þá það, ég spá í það. Hmm, yes. Ekki smuga. Hann er farin. Hvað á ég eiginlega að gera núna? Einfallt mál. Komdu með okkur. Meinar þau upp aftur? Hæ? Ég held ég fær aldrei tilbaka. Ég er búin að vera hér svo lengi að niður er uppi á mér. Ég veit ekki hvort þið passin í lífið þarna uppi. Og? Sjáðu okkur. Er við kannski venjuleg hjörð, ha? Á! Á! Komdu ferskja. Hann lifir. Móði. Ég, ég verða... Já. Og svo, þá er best að þessi heimu sér kýr hérna niðri. Passaðu þau nagli. Alltaf allust á móða. Við erum næstir komin út. out there! Engar áökjur. Hann er það sem hann vil vera. Verður allt í lagi með hann? Er þetta grínast? Hann er ódrefandi, gaurinn sá. Það er dúti sem er í hættu. Ég veit að svona barnalán er ekkert fyrir þig, en það, hvað sem þú ákveður að gera, Ég fer ekkert félagi. Ævintýra lífið, það er hér. En ég, ég er með ræðu. Ég er búin að æfa hana. Og hvernig get ég sýndir að ég sé sterkur og næmur, göfugur en blíður? Á! Takk. <laughs> Ó, þau vaksa svo hratt. Já, sko, sjá mín börn. Það var eins og þau hefðu fæðst í daginn og verið farið það næsta. Það var þannig. Já, það var nú meira púlir. Svona, já, Ástin. Velkomin á Ísöld. What?